Друга новина полягала в тому, що Філмарш посварився з Хоцудаєм і Нарітою сан. Та коли Булат придивився краще, то зробив для себе ще несподіваніше відкриття. Ці троє взагалі не розмовляли один з одним. Патлоу і Мілтон Брус поставили движок. Електромотор виявився справним. Це спершу втішило всіх, але потім і засмутило, і механіки повішали носи. У нарі сан було зо п'ять десятків маленьких лампочок, але тільки на до них підводили струм, як вони вмить перегоряли. Б'юся б заклад, сказав у розпачі канадець Лоу, що з цього генератора нам не буде ніякого пуття. Дуже висока напруга. Тут потрібен реостат. Це були люди кінця ХХ століття, звиклі до всіляких більших і малих вигод продукт цивілізації. Вони втратили зв'язок з природою і навряд чи зуміли б спекти паляницю. А Булат застав інші часи, коли елементарний добробут, а часом і життя залежали від найпростіших навичок. Булат розірвав одну ставку подвійного шнура, що тягся від генератора з надвору, налив у кухлик звичайної снігової води опустив у неї розірвані кінці кабелю. Волосок лампочки не горів. Тоді Булат почав сипати в кухлик сіль і помаленьку колотити. І доти сипав і колотив, поки сталося диво. Лампочка несміливо зажевріла і зайнялася ясним вогнем, і навіть не подумала перегоряти. Примітивний реостат. вигукнув лорд Домбо, переможно глянувши на колег які недовірливо стежили за маніпуляціями українця. Водяний реостат. Це ми проходили в школі. Його друг Макмілан сказав у вас дивне вміння поєднувати знання з буденним життям. І ніколи не думав, що шкільні мудрості можуть мати практичний сенс. А ми ж усі щось проходили. Булат зовсім не розраховував на подібний тріумф. Він просто згадав дитячі роки, а тепер мусив з усмішкою застерегти. Далі за це мої знання не сягають. Відтепер, замість гасового ліхтаря, на стелі горіла маленька яскрава лампочка, бо на вітер Антарктида була зовсім не скупа, день і ніч крутячи млинок саморобного генератора, який приладнали лоу та брус. Механіки заходились міркувати з чого виготовити справжній гвинт. Бо теперішній був досить ненадійний, вітер міг зламати лопаті кожну мить. Але це вже належало цілком до їхньої компетенції. Булат навіть радів, що принаймні двом членам колективу ніколи буде нудьгувати. То за вікнами не втихав буран. Люди боялися виткнути носа за поріг і никали по кімнаті або вилежувались. Хуан Естрада відмовився снідати і підводився тільки тоді, коли Наріта сан подавав вечерю. Булат зважився на невеличкий переворот, звівши докупи обох японців, які більше не усамітнювалися на кухні чи в каюті Наріти сан, щоб упівголоса побалакати про Японію, він сказав. Роботу по господарству треба розподілити. Наріта сан випнув губи літерою О. Для чого? Для Наріти це був справжній удар. Булат міг його зрозуміти, але він твердо сказав проблема зайнятості. Те саме він згодом повторив при всіх. Вивісимо графік чергування. Щодня один черговий і один помічник. Від чергувань звільнимо тільки Наріту Сан і Нансена. Але це ще не все. Кожен з них матиме щодня по одному помічникові. Інакше ми просто запріємо і загниємось од нудьги. Отже, двоє на кухні, двоє з Нансеном і Нарітою Сан це вже шестеро. Коло хворого ходитиме Джон Сміт, до речі, стежачий за нашим здоров'ям, загалом вісім чоловік. Решта обов'язків суто добровільна, підсумував Булат, глянувши на кожного це чимось нагадує радянський колгосп, напівжартома вигукнув Казімир Потоцький.